والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala vile vile kuomba sala na salama kwa mtume sallallahu alayhi wasallama na kuhusieni pamoja na kuhusiana na nafsi yangu katika kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala leo biidhnillah tutaanza kusoma kitabu hiki ambacho tumekikusudia baada ya jana kuanza na utangulizi jina la kitabu ni kitabu akhsar al-mukhtasarat kitabu akhsar al-mukhtasarat fi al-fiqh ala madhhab al-imam Ahmad ibn Hanbal jina la kitabu ni akhsar al-mukhtasarat fi al-fiqh ala madhhab al-imam Ahmad ibn Hanbal muallif wa hiki kitabu anaitwa al-Imam Muhammadun al-Imam Muhammadun ibn Badr al-Din al-Imam Muhammad ibn Badr al-Din al-Imam Muhammad ibn Badr al-Din ibn Badr al-Din ibn Balban Balban Balban الإمام محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الإمام محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الدمشقي الحنبلي الإمام محمد ابن بدر الدين ibn balbani ad-damashqi al-hanbali al-imam muhammad ibn badr ad-din ibn balban ad-damashqi al-hanbali mata ulida ulida sana 6 ba'da 1000 ulida sana ستة بعد ألف هجرية ولد سنة ستة بعد ألف من الهجرة amezaliwa mwaka wa 100 na mwaka 1006 ulida sana sita baada alf amezaliwa mwaka wa elfu moja na sana ثلاثة وثمانين بعد ألف وتوفي سنة ثلاثة بعد ألف من الهجرة na alifariki mwaka wa elfu moja na na tatu hijiria watuwafia sana thalath wa 80 baada mia baada alf min alhijra na alizaliwa mwaka wa 1083 kwa amezaliwa mwaka wa 1006 na akafariki mwaka wa 1083 huyu ndio mwandishi wa kitabu chetu hiki afsarul Muftasarati ambacho ni katika madhhab يا إمام أحمد ابن حنبل الشيبان ماذا نعم، تصوم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المفقه الشاء للخير في الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد سنى بقلبي أن أختصر كتابي المسمى بكاف المبتدئ الكائن في فكر الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الصادر له بالملك المبدي ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين وسميته أقصر المختصرات لأني لم أقف على أقصر منه جامع لمسائله في ذكر من المؤلفات والله أسأل أن ينفع به قارئي وحافظي وناظري إنه جدير بإجابة الدعوات وأن يجعله خالصا لوجه القريب مقربا إليه في جنات النعيم وما توفيقي واعتصامي إلا بالله وعليه إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فبدأ المؤلف رحمه الله بهذه المقدمة فقال بسم الله الرحمن الرحيم هذه عادة كتاب كتب الإسلام هل عادة ولو أنديش توبة الإسلام أنزل بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى kwa ajili ya kuiga kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambacho ni Qur'an kadhalika wa iktidai bi nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallama na vile vile kumwiga mtume wetu sallallahu alayhi wasallama haithu kana yaktubu rasailahu acha ambacho alikuwa anaandika barua zake ila almuluk kuwapelekea wafalme katika miji tofauti tofauti alikuwa anaanza kusema bismillahir rahmanir rahim طيب كيشا كسم الحمد لله المفقه الحمد لله المفقه شكراني زوت جيمني إذا الله سبحانه وتعالى الحمد لله المفقه شكراني زوت جيمني إذا الله سبحانه وتعالى المفقه من شاء من خلقه mwenye kumpa ufahamu anayemtaka miongoni mwa viumbe vyake almufaqqih mwenye kum, mwenye kumpa ufahamu yani Allah ndo mtoaji wa ufahamu almufaqqih man shaa min khalqihi fid dini mwenye kumpa ufahamu anayemtaka miongoni mwa viumbe vyake katika dini almufaqqih man shaa min khalqihi fi din mwenye kumpa ufahamu amtakaye miongoni mwa viumbe vyake katika dini Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ambaye anampa ufahamu yule anayemtaka katika dini kama ambavyo mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din yule mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi anampa ufahamu katika dini aliposema al-mufaqqih hadhihi ibaratu istihlal jayyid hadhihi ibaratun istihlal jayyid هذه عبارة استهلال جيد أن هذا الكتاب في الفقه هذه عبارة استهلال جيد أن هذا الكتاب في الفقه هذه عبارة استهلال جيد أن هذا الكتاب في الفقه هذه عبارة استهلال جيد أن هذا الكتاب في الفقه هذه عبارة هي عبارة علمسمى الحمد لله المفكه من شاء في خلقه في الدين هي عبارة هي استهلال istihlal jayyid ni mwanzo mzuri mwanzo mzuri hii ibara inaonyesha mwanzo mzuri hadi ibara istihlal jayyid hii ibara ni mwanzo mzuri anna hadha alkitaba fil fiqh kwamba hakika hiki kitabu ni katika fani ya fiqh tena ukala al kwa hiyo tunajulisha kwamba hiki kitabu ni katika fani ya fiqh ثم قال والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين swala na salama iwe kwa mtume wetu Muhammad al والصلاه والسلام على نبينا محمد الامين سالنا سلام na salama ziwe kwa nabii wetu Muhammad aliyeaminiwa والصلاه من الله ذكره في الملأ الاعلى الصلاه من الله يعني على نبيه صلى الله عليه وسلم ذكره في الملأ الاعلى kwa tunaposema swala ambayo inatoka Allah kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni dhikruhu fil mala'il a'la ni Allah subhanahu wa ta'ala kumtaja mtume katika wale walioko mbinguni wasalam na salam as-salamatu fi ad-din kadhalika as-salamatu fil 'aqli والسلامه في الجسم والسلام اي السلامه السلام في الدين والعقل والجسم سلامه يوكم مtume sallallahu alaihi wasallama kidini kiakili na kimwili salama katika dini kadhalika katika akili na katika mwili والصلاه والسلام على نبينا محمد الامين صلاه وسلامه ايوه جو صلى الله عليه وسلم الامين الامين على ماذا الامين على وحي الامين على الوحي او الامين على وحي الله تعالى الامين على وحي الله تعالى الأمين على وحي الله تعالى الأمين على وحي الله تعالى الأمين على وحي الله تعالى الأمين على وحي الله تعالى muaminiwa juu وحي الله سبحانه وتعالى او wa ta'ala au الله subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alaihi wasallam muaminifu katika wahi ule mwaminifu wake wa wahi ukamfanya afikishe hii dini yote bila ya kuachia kitu chochote na katika vitu ambavyo mama yetu Aisha radhiallahu anha anasema kuhusiana na mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeyote atakayekuambia wewe kwamba eti Mtume sallallahu alaihi wasallama ameficha kitu chochote katika dini hajafikisha huyo mtu atakuwa ametunga kwa Allah subhanahu wa ta'ala uongo mkubwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya khiana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna alichokiacha kukifikisha vyote Mtume sallallahu alaihi wasallam akafikisha kwa hiyo mtume yeye ni al-aminu kisha akasema al-muayyadi بكتابه المبين المؤيد bikitabihi المبين aliyotiwa nguvu kwa kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala al chenye kupambanua al aliyetiwa nguvu Mtume sallallahu alaihi wasallam katiwa nguvu na Allah subhanahu wa ta'ala bikitabihi al kwa kitabu chake chenye kupambanua pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala kumchagua mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa mtume aliyemwacha hivi bali akampa nguvu ya kumshushia kitabu ambacho ni Qur'an al-Mubin chenye kupambanua chenye kupambanua kila kile ambacho watu wanahitajia katika maisha yao ya dini na dunia Qur'an inapambanua kila kitu ambacho watu wanakihitajia katika dini yao na dunia yao almuayyad bikitabihi almubin aliyotoa nguvu kwa kitabu chake chenye kupambanua kisha akasema almutamassiki bihablihi almatin almutamassiki bihablihi almatin almutamassiki bihablihi almatini mwenye kushikamana na kamba yake madhubuti almutamassik yani mtume sallallahu alayhi wasallam hili sifa yake almutamassiki mwenye kushikamana bihablihi almatini kwa kamba yake madhubuti alhablu huna bimaana alkitab neno alhablu huna ina maana kitabu lidhan almutamassiki bihablihi almatin mwenye kushikamana na kitabu chake madhubuti Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshikamana na Qur'an وهذا كذلك ينبغي علينا na hili ndo linalotakiwa kwetu sisi tushikamane na Qur'ani qira'atan wa amalan kukisoma na kufanyia kazi yale ambayo yako ndani yake si lazima tushikamane na Qur'an kitabu ambacho ni almatin kitabu ambacho ni madhubuti kitabu ambacho hakijaingiliwa na taharifu yoyote na hakitoingiliwa taharifu hakijabadilishwa na hakitobadilishwa ndio maana tuna tunakuwa tunahimiza watu kwamba watu wajitahidi kuwa ni wenye kujua kusoma Qur'an kusoma ndio kitabu chenyewe ambacho sisi twakifuata lakini vile vile tufanyie kazi mafundisho ambayo yako ndani yake almutamassik bihablihi almatin mwenye kushimana na kitabu ambacho ni madhubuti wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na vile vile as-salatu was-salama iwe ala alihi juu ya watu wake wa ala alihi na juu ya watu wake wa ala alihi na juu ya watu wake wa sahbihi na maswahaba zake wa sahbihi na maswahaba zake ajmaina wote wa ala alihi hii maana ya al-an nini maana ya al-an min al-ulama man qala min ahli baiti maana ya al-an min al-ulama man qala min ahli baitihi من العلماء من كان من اهل بيته هو ان wale watu wake wa nyumbani ahlul bait wala boni ni haramu wao kula sadaka kwa minhum yadna ulama man kala maana al-an maana ya al-an hum ahlul ni wale watu wa nyumbani kwake mtume sallallahu alayhi wasallam وقال بعضهم لو جيني وكتم كل من اتبعه في الدين كل man ittaba'ahu fi dini maana ya al-ad ni kila mwenye kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika dini kullu man ittaba'ahu fi dini wengine wakasema kila mwenye kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallama katika dini kwa wengine wakasema ni ahlu baitihi sallallahu alaihi wasallama wengine wakasema kullu man ittaba'ahu fi dini kila mwenye kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallama katika dini kisha akasema wa sahbihi man huwa sahabiyu as-sahabiyu huwa man ijtama'a bin nabiy sallallahu alayhi wasallam man ijtama'a bin nabiy sallallahu alayhi wasallam man ijtama'a bin nabiy sallallahu alayhi wasallam man ijtama'a بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وآمن به من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم wa amana bihi wa mata ala dhalika tunaposema as-sahabi as-sahabi ni nani ni yule aliyokusanyika pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam akawa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallama wa amana bihi na akamwamini sio kule kwa naye pamoja mtume sallallahu alayhi wasallam ikatosha la ni yule ambaye amekusanyika akawa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallama na akamwamini wa mata ala dhalika na akafa katika hiyo imani wa mata ala dhalika na akafa katika hiyo imani tunaposema jitama bin nabii sallallahu alaihi wasallama anatoka katika usahaba yule ambaye alikuwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallama lakini ikawa hajakutana na mtume sallallahu alayhi wasallama hata kama alikuwa amemwamini kama alivyokuwa an-Najashi an-Najashi ambaye alikuwa Ethiopia alimwamini mtume sallallahu alaihi wasallama na alikuwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallama na alifariki wakati mtume sallallahu alaihi wasallama yuko hai lakini hawi sahaba kwa nini hawi sahaba kwa sababu hajakutana na mtume alayhi salatu wa atamu taslima wa amana bihi na akamwamini hapa atatoka yule aliyokutana na mtume sallallahu alaihi wasallam lakini pia hajamwamini kama alivyokuwa Abu Lahab eh, alikutana na mtume sallallahu alaihi wasallam na akaisikiliza da'wa yake lakini ikawa hajamwamini mtume alayhi salatu taslima wa mata ala dhalika na akafa katika hiyo imani hapa anatoka yule aliyokutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini lakini ikapatikana ridda yani akaritari yule ambaye amekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini lakini ikawa amekufa na imani kinyume na ile ambayo alikuwa nayo mwanzo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam huyu pia anatoka katika jumla ya maswahaba kwa kusema wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tukisema maana ya al huna bimaana ahlu baitihi kisha tukasema wasahbihi hii itakuwa kwa maana ya atfu alam aam ala al itakuwa tumeunganisha neno ambalo ni am kwa neno ambalo ni khas kwa sababu watu nyumbani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao walikuwa katika hizo zama walikuwa ni katika maswahaba lakini tukawataja kivyao kisha tukaja kutaja maswahaba kiujumla kwa hiyo itakuwa atful am ala al lakini kama itakuwa al-al bimaana ya kila mwenye kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kisha tukasema wa sahbihi hii itakuwa atful am atful khas ala al-am kwa hiyo inakuwa atful khas ala al-am kwa sababu al wanaingia maswahaba kisha baadaye tukawataja watu wote kisha tukaje kuwataja maswahaba kivyao thumma qala wa ba'd thumma qala wa baadu baada ya hayo kwani usubu ambao unatumika katika hali ya uandishi mtu anaanza utangulizi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba sana salama kwa mtume sallallahu alaihi wasallama wa yusanni bi kalma wa ba'du na baada ya hayo japokuwa baadhi ya halali wanasema kwamba au zaidi kutumia amma baad au zaidi kutumia amma baad kwa sababu hiyo ndo ambayo imekuja katika nas ambayo imekuja katika hadithi ala kulli hal muallif akasema wa baad baada ya hayo fakaditana bi khaladi fakaditana tanaha eh arab tanaha bimaana عرض فقد سنها أي عرض فقد سنها أي عرض بخلد معنى خلد أو بخلد بمعنى بقلبي فقد سنها بخلدي سنها أي عرض بخلدي بقلبي فقد سنها اي فقد عرض بخلدي اي بقلبي maana yake nimefikiria moyoni nimefikiria moyoni ibn balban anasema fakaditana biqaladi nimefikiria moyoni an akhtasira kitabi almusamma nifanye ikhtisar nifupishe kitabu changu kinachoitwa nimefikiria moyoni an ahtasira kitabi almusamma nifanye ufupisho kitabu changu kinachoitwa bikafil mubtadi kinachoitwa kafil mubtadi Ibn Balbani yeye ameandika kitabu kinachoitwa kafil mubtadi ni kitabu kikubwa sasa akafikirie kile kitabu akifupishe akifanyie ikhtisar akifupishe akifanyie ikhtisar kiwe ni mukhtasar na kitabu kikiwa ni mukhtasar maana yake ni makalla lafdhu wa kathra maanahu yani kitu kiambiwa kwamba hiki kitu ni mukhtasar kalla lafdhuhu wa kathra maanahu kalla lafdhuhu wa kathura maanahu kitu kichwa ni muktasar huwa ma kalla lafdhuhu wa kathura maanahu ma kalla lafdhuhu wa kathura maanahu ni kile kitu ambacho lafdhi yake ni ndogo lakini maana yake ni nyingi kwa tunaposema muktasar maana yake makalla lafdhuhu wa kathura maanahu ni kile ambacho lafdhi yake ni chache lakini maana yake ni nyingi kwa atakifanya kufanya nini kile kitabu chake ambacho ni kikubwa kile akafikiria kukifupisha kiwe kidogo kwani kwa nini anafanya hivi sababu anatueleza anatuambia al-ka'in fi fiqh al-imam ahmad ibn muhammad ibn hanbali kitabu hicho ambacho ni kasri mubtada ni katika madhhabu ya imam ahmad ibn muhammad ibn hanbali hicho kitabu kafil mubtada ni katika madhhab ya Imam Ahmad kisha akasema as-sabiri lihukmi al-malik al-mubdi as-sabir mwenye kusubiri hii neno as-sabir inarudi kwa Imam Ahmad as-sabir mwenye kusubiri yani Imam Ahmad ni mwenye kusubiri lihukmi al-malik al-mubdi kwa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala mubariki الصابر لحكم الملك المبدي mwenye kusubiri kwa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala muumbaji asabir yeye ala mihna biqauli bikhalqi alquran nakusudia hapa ni kule kusubiri kwake kwa ule mtihani uliompata wa alqaul bi khalqi alquran kwa wale ambao mwangalia tulikuwa nao katika usulu sunna Imam Ahmad kama tuliimaliza tulizungumza kwa uchache habari ya subra ya Imam Ahmad kuhusiana na ule mtihani uliomkumba ambao ulikuwa unahusiana na habari za bid'a ambayo ilikuwa katika zama zake za kusema kwamba Qur'ani ni kiumbe yeye atasubiri ikawa hajasema vile ikawa amefungwa na ikawa anaadhibiwa kila siku lakini imamu Ahmad akasubiri akawa na subra hakurudi nyuma mpaka ile bida ilipotoka au yeye alipotoka katika ule mtihani ama ile bida ilikuwa imeendelea kuna baadhi ya watu walikuwa wameathirika nayo kwa hiyo asabiri lihukmi almalik almubdi wenye kusubiri kwa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala al-mubdi al-mubdi bimaana al-khaliq al-mubdi bimaana al-khaliq muumbaji anasema liyakruba tanawuluhu ala al-mubtadi'ina hii ndio sasa alii hii ndio sababu sasa yeye kufanya ikhtifari anasema liyakruba tanawuluhu ala al-mubtadi'ina ili iwe karibu kupatikana kwake kwa watu wanayeanza kusoma liyakruba ili kiwe karibu hicho kitabu liyakruba ili kiwe karibu tanawuluhu kupatikana kwake kukishika kwake liyakruba tanawuluhu ili iwe karibu au kiwe karibu kupatikana kwake au kukishika kwake alal mubtadiina wa al mubtadiin al mubtadiina fi talab al ilm kwa wale wanaoanza kutafuta elimu liyakruba tanawuruhu ala al ili kiwe karibu kupatikana kwake au kiwe karibu kukishika kwake ala al kwa wale wanaoanza al mubtadiina wale wanaoanza fi talab al ilm katika sababu kitabu nao kwa kidogo kinakuwa rahisi kupatikana hatuzungumzii Tanzania ile sehemu ambayo watu wanayokusudia ويسهل حفظه على الراغبين ويسهل حفظه على الراغبين na iwe wepesi kuhifadhi kwa wenye raghaba kwa wenye kupenda liyashula wayashula hifdhuhu ala raghibina na iwe wepesi kuhifadhi kwa watu wenye kupenda kwenye kuhifadhi watu wanatofautiana kuna watu wanapenda kuhifadhi mambo ya elimu mashallah na wengine wamekuwa kama mimi ni wavivu yeye al-Imam Ibn Balbana anasema kwamba sababu pia iliyonifanya mimi nifanye ikhtisari hiki kitabu wa hifdhuhu ala raghibina hiyo wepesi kuhifadhi kwake kwa wenye kupenda kwa sababu kitabu kikiwa kikubwa kuhifadhi kunakuwa ni kubwa lakini kikiwa kidogo kuhifadhi kwake kunakuwa ni rahisi pia anatupa tashjii tuhifadhi anatupa tashjii tuhifadhi na elimu mwanzoni mtu anapoanza kusoma hakuna ujanja ni kuhifadhi mtu anapoanza kusoma elimu hana ujanja isipokuwa ni kuhifadhi nini kwa sababu fahamu yake ni ndogo sasa atafanya nini lazima mwanzoni aanze kuhifadhi kwa huu muda ambao mtu anaanza kusoma jitahidi sana kuhifadhi kwanza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an kisha ahifadhi kadri mustata katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kisha au anahifadhi katika kila fani matni muktasar matni ambayo imekupishwa hii ndio njia ambayo inatumika kwenye kutafuta elimu kwa sababu utafutaji wa elimu na njia zake utafutaji wa elimu si mtu anaenda kuvamia mtu anaenda kuvamia tu kusoma anaenda alafu pia utakuta anapoteza muda mwingi na elimu hapana yaani njia ya kusoma inapokosewa mtu atatumia muda mwingi mno kwenye kusoma lakini elimu pia yenyewe haipati kwa lazima ile almanhajia fi talab ile njia ya kutafuta elimu lazima vile vile mtu awe nayo mwanzoni mtu aanze sana kujitahidi kuhifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ndo asili ya elimu vile vile ahifadhi kadri ile ambayo anaiweza katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha baada ya hapo awe anahifadhi katika kila fani matini ambayo ni muhtasari kwa hiyo katika fikhi vile vile ile madhhabu ambayo anayosoma lazima awe ikiwezekana ahifadhi muhtasari katika ile madhhabu ili kusudi awe amedhibiti sisi tunaita usul al-ummahat ile misingi ile katika hiyo fani anayoisoma lakini vile vile akasema wayakalla hajmuhu ala twalibina wayakalla hajmuhu ala twalibina na liwe dogo umbile lake kwa wenye kutafuta wayakilla hajmuhu ala twalibina na liwe dogo umbile lake na hicho kitabu hicho ala talibina kwa watafutaji yani wa elimu watafutaji wa elimu wayakilla ajmuhum na liwe dogo umbile lake ala talibina kwa kwa watafutaji wa elimu hakika ni kitabu kidogo kitabu kidogo si kitabu kikubwa kwa sababu kama ilivyokuwa hii humu ndani yake kuna tahqiqati kwa hiyo ukiangalia kitabu chenyewe ni kidogo lakini masala ya ambayo yako ndani kusema ufanyie tafsiri yani kusema kwamba kila masala usimame alafu utolee maelezo marefu miaka na miaka itaisha kitabu kijaisha kwa hiyo yakila hajmuhu ala talibina na liwe dogo umbile lake kwa watu wenye kutafuta elimu kisha akasema wasamaituhu na nikakiita wasammaituhu na nimekiita wasamaituhu na nimekiita wasammaituhu na nimekiita ahsaral mukhtasarat ahsaral mukhtasarat ahsaral mukhtasarat kilichofupishwa katika vile vilivyofupishwa kilichofupishwa katika vile vilivyofupishwa yani kitabu chenye ni mukhtasar katika vile vitabu ambavyo vimefupishwa طيب akasema lianni lam aqf ala akhara minhu anasema kwa sababu mimi sijaona kitabu ambacho kimefupishwa zaidi kuliko hiki lianni lam aqf ala akhar minhu kwa sababu mimi sijaona akif sijaona ala akhara minhu kitabu ambacho kimefupishwa zaidi kuliko hiki vilivyofupishwa vipo lakini yeye anaona kwamba mimi sijaona ambacho kimfupishwa zaidi kuliko hicho anasema masaili hii chenye kukusanya masaili yake jamii ni masaili chenye kukusanya masaili yake yani pamoja na kufupishwa kwake lakini kimekusanya masaili mengi bali inawezekana kuna masala ambayo wewe unaweza ukayaona usiyaone kwenye al-umda fil fiqh cha Imam Ibn Qudama basi inawezekana pia ukasoma zari mustaqnat pia ukakuta kule hakuna masala lakini kwenye hii kitabu ya kwa pamoja na kule kuwa kwake kimefupishwa lakini kimekusanya masaili yake mengi anasema fifiki hina katika fikhi yetu fikhi yetu gani ya hanabi fifiki hina katika fikihi yetu katika fikihi yetu sisi mahanabila minal muallafati katika vitabu vilivyoandikwa vilivyotungwa min muallafati miongoni mwa vitabu minal muallafati miongoni mwa vitabu kwa hiyo hapa ametueleza sababu iliyomfanya afanye ikhtisari ya hiki kitabu kisha akasema wallaha as'alu an yanfa bihi qari'ihi wallaha as'alu an yanfa bihi qari'ihi namuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafai kwa hicho kitabu wale wasomaji wake wallaha as'alu an yanfa bihi qari'i namuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafai kwa hicho kitabu wenye kusoma alqari'i wenye kusoma hicho kitabu wallahi as'alu an yanfa bihi qari'i Allah subhanahu wa ta'ala muumba wafai kwa hiki kitabu wa hafidhihi na wenye kukihifadhi wahafidhihi na wenye kukihifadhi wahafidhihi na wenye kukihifadhi wanadhirihi na wenye kufanya munaba wanadhirihi na wenye kufanya munaba munaba ni munakasha huyu anatoa hoja na huyu anatoa hoja wanadhirihi na wenye kufanya majadiliano wanadhirihina wenye kufanya majadiliano munakasha majadiliano kwa namba Allah subhanahu wa ta'ala wafae kwa hiki kitabu wenye kusoma na wenye kuhifadhi na wenye kufanya majadiliano ya kielimu yani ikiwa majadiliano ya kielimu na watu wanataka faida hilo jambo linajuzu isiwe yale majadiliano ya ubishi la hiyo haifai kisha akasema innahu jadirun biijabati da'wati hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala anastahili zaidi kujibu dua fa innahu jadirun ay haqiqun jadirun ay haqiqun wa khaliqun yani Allah subhanahu wa ta'ala yeye anastahili zaidi biijabati da'wati kujibu dua ndio maana sisi tutakani kuomba dua kwa yeyote kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala lianahu huwa khaliqun bi ijabati da'wat kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ambaye anastahili zaidi kujibu dua za waja kisha akasema wa ja'alahu khalisan liwajhihi alkarim na ajalie kuwa ni kwa ikhlas kwa kutafuta uso wake mtukufu au kutafuta radhi zake tukufu wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi alkarim na ajalie kuwa ni kwa hali ya ikhlas kwa ajili ya kutafuta radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala mukarriban ilayhi fi jannatin na'im ili ukaribisha au kwa hiyo ikhlas iwe ni yenye kukaribisha katika pepo mukarriban ilayhi fi jannatin na'im iwe ni yenye kukaribisha katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha akasema wa matawfiki illa billah hakuna mtu kuhakikisha isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib kwa yeye ndiko nategemea na kwa yeye ndiko ninako huu ni mukaddima ambao ameueleza ili kusudi watu wapate mwanga kwamba kwa nini hii kitabu kimeandikwa na vile vile mtu ajue kwamba hekima yeye kukopisha hii kitabu ni nini vile vile kataja jina la kitabu mwenyewe kama mwenyewe na vile vile watu waone namna gani maulama waliopita jinsi walivyokaa na ikhlas kwa sababu pamoja na kuandika kote lakini bado anaomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala ajalie hiki kitabu ni katika hali ya kutafuta radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala kama kuna swali kwenye mukaddimu kabla tuende mbele hii ikhlas ni ukaribishi inakaribisha kwenye pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala naam wama tawfiki hakuna tawfiki aitisam kwenye nusha yangu hamna lakini aitisam maana yake kwamba ile hali ya mtu kukingwa na makosa wama tawfiki hakuna tawfiki wa aitisam na mtu kukingwa na makosa isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala naam uh jana hiyo itakuja mwisho inshallah tunaendelea Ja, dat hebben we toch tot naam. Kwak narudi. Narejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, au natubia. Ikra. كتاب الطهارة نعم ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة كتاب الطهارة ما معنى الطهارة الطهارة في اللغة في اللغة بمعنى التنزه والنظافة التنزه والنظافة الطهارة في اللغة التنزه والنظافة الطهارة في اللغة التنزه والنظافة التنزه والنظافة ni kujiepusha na machafu na usafi kujiepusha na machafu yani vile vitu vichafu vile na usafi atanazzuhu wan nadhafa lidhan at-tahara lughatan at-tanazzuhu wan nadhafatu at-tanazzuhu wan التنزه والنظافه التنزه والنظافه وشرعا وشرعا وشرعا رفع الحدث وشرعا رفع الحدث وشرعا رفع الحدث وشرعا رفع الحدث وما في معناه رفع الحدث وما في معناه رفع الحدث وما في معناه رفع الحدث وما في معناه وزوال النجاسة وزوال النجاسة رفع الحدث وما في معناه وزوال النجاسة رفع الحدث وما في معناه وزوال النجاسة رفع الحدث وما في معناه wa zawalun najasati rafa al hadath wa ma fi ma'nahu wa zawalun najasa tunaposema maana ya atahara katika sheria maana yake ni kuondosha hadathi rafa ul hadathi kuondosha hadathi rafa ul hadath kuondosha hadathi kuna baadhi ya vitabu kusoma wanasema irtifa wanasema irtifa kuondoka hadath hili neno haliko sawa kwa sababu tukisema kuondoka hadath kana kwamba ile hadath inaweza ikaondoka yenyewe la bali ni rafu al hadath kuondosha hadath kwa nini kwa sababu hadath haiwezi kaondoka mpaka mtu aiondoe hadath haiwezi kuondoka mpaka mtu afanyeje aondoe na ndio maana tukasema rafu al hadath kuondoa hadath kwa sababu hadath haiwezekani kuondoka yenyewe mpaka mtu aiondoe kisha akasema ma fi maanahu na ile ambayo iko maana ya kuondoa hadath ma fi maanahu na ile ambayo iko maana ya kuondoa hadath nini maana ya kuondoa hadath mfano wake wewe unapokuwa unatawali huwa tunatawali mara ngapi yani wakati wa kutawali tunanawa mara ngapi mara tatu hadha huwa almu'tad hii ndo hii ndo ambayo sisi tumezoea lakini je zile zile zote tatu zinakuwa zinaondoa hadathi jibu lake hapana kule kuosha kwa kwanza ndio kunakoondoa nini kunakoondoa hadathi kule kuosha kwa pili na kwa tatu ni maana ya kuondoa hadathi lakini si kuondoa hadathi kule kuosha kwa, kwa kwanza tu kule tayari hadathi imefanyaje imeondoka na ndio maana inajuzu mtu kutawaza mara ngapi mara moja kwa mara ya pili na mara ya tatu hadha fi maana rafu ala hada hii inakuwa maana ya kuondoa nini hada lakini si kuondoa hada tumeelewana naam vile vile maana ya kuondoa hada vile vile kumwosha maiti kumwosha maiti tunapokuwa tunamwosha maiti haina maana kwamba eti yule maiti ana hada la haina maana hiyo kwamba maiti tunapokuwa tunamuosha na hadath bali kule kumuosha ni katika maana ya kuondoa hadath kwa sababu kuondoa hadath kunahitajia nia ya mtu yule ambaye anaondosha hadath maiti hawezi akatia nia tuelewane kitu hizo taarifa kwa hiyo anaposema raf'ul hadath wa ma fi ma'na kuondoa hadath na, na ile ambayo inaingia maana ya kuondoa hadathi pia inaingia kwenye jina la tohara au kama vile wale ambao huwa wanajadidi udhu kwenye kila kipindi cha swala mathalan mtu ametawadha adhuhuri ikawa udhu wake haujatenguka mpaka muda wala asiri umefika kisha akaamua kujadidi udhu udhu alikuwa nao akafanya nini akajadidi yani akatawadha tena lakini udhu ulikuwa hujafanyaje haujatenguka je kule utawadha kwake wakati wala asiri ni kuondoa hadath hapana tunanielewa vile anapotawadha wakati wa alasiri aliyakuwa udhu wake ulikuwa haujatenguka ile si kuondoa hadath bali na kuwa maana ya kuondoa hadath kwa sababu udhu wake ulikuwepo na ulikuwa haujatenguka akasema wazawalu najasa na kuondoka nayo wazawalu najasa na kuondoka naye hapa tuseme wa idhala tunasema wazawalu kwa nini tunasema wazawalu na tuseme wa idhala na kuondosha najisi kwa sababu najisi si lazima mtu aiondoe inaweza kuondoka yenyewe najis si lazima mtu aiondoe bali najis inaweza kuondoka yenyewe vipi wewe nguo yako tujalie ina mkojo kisha ukaweka kwenye kamba nje mvua ikaja ikanyesha ile nguo yote ikawa tepe tepe yani ikaloa hakuna shaka na ule mkojo utafanyaje unatoka ile nguo itakuwa imetoharika lakini vile vile tungesema wa izalatun najasa na kuondoa najisi ingekuwa inatulazimu kwenye kuondoa najisi kusiwe na uwakala yani uwakala vipi yani ingekuwa yule mtu mwenye ile nguo aoshe yeye kama yeye lakini hali haiko hivyo wengo yako naweza ikawa nani ti mkeo akaikuwa nyumbani lakini tofauti na kwenye kuondoa halafi yani kule kwenye kuondoa halafi kule kunahitajika kitendo cha mtu mwenyewe tofauti na idara tunajaa hivi tunaelewana na ndio maana nguo inaweza kuwa na najisi wewe ukaibadili ukaenda zako unapoenda baadaye unarudi unakuta ile nguo imeshafuliwa halas wewe unachukua tunakubali kunaposema atuhara ni rafu ul hadath wa ma fi ma'nahu kuondoa hadath na ile ambayo inakuwa maana ya kuondoa hadath wa zawalu najasa na kuondoa najisi wal hadath ma'nahu wal hadath ma'nahu wal hadath ma'nahu wal hadath ma'nahu wasqun qa'imun bil badan wasqun قائم بالبدن وصف قائم بالبدن وصف قائم بالبدن وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها وكن قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها وكن قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها وكن قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها وصف قائم ني wasifu wenye kusimama au wasifu wenye kuwa wasifu qa'imun wasifu wenye kuwa bil badad mwili hadath ni wasifu ambao unakuwa mwilini wasifu ambao unakuwa mwilini yamna'u minaswala inamzuia mtu kuswali unazuia kuswali huo wasifu unamzuia mtu kuswali wa nahwi hada mfano wake tukisema wasfu manake ni shee umana ni kitu cha kibaya hada kwa huwezi kaiona kwa macho wala huwezi kainusa wala huwezi kaisikia wala huwezi kushika kwa ni umana manawi ni kitu cha kimana na ndio watu tukasema wasu qaimun bil badan ni kitu cha kimana ambacho kinakuwa mwilini wasifu wa kimaana ambao unakuwa mwilini ambao unakuwa ni mali mali jana tumeelezea maana yake ule wasifu unapokuwa katika mwili wa mtu unakuwa unamzuia mtu kuswali na hata kama kuswali swala yake inakuwa ni batili limadha li'annahu yalzam min wujudihi al-adam kwa qaimun bil badan ni wasfu ambao unakuwa mwilini yamna'u min as-salati wa nahwiha inamzuia mtu kuswali na mfano wake au inamzuia mtu kukubalika swala yake na mfano wake طيب tumeanza kitabu tahara kwa sababu hii ndo ada ya ma, ya mafukaha watu waandishi wa hii ndio kawaida yao wanaanza na kitabu swala kwa sababu ibada kubwa kabisa katika ibada ambazo watu wanazifanya ni ibada ya swala yani ibada ya swala hakuna mfano wake ibada ya swala hakuna mfano wake yani ibada zingine hizi mtu anaweza akaacha na asikufulisha lakini kwenye swala khilafu ni kubwa kuhusiana na mtu kukufuru kwake kwa hakuna mashaka kwamba swala ni ibada kubwa kuliko kitu kingine chochote kile na swala haitakikani mtu kumpita kwa hali yoyote ile maadamu tu akili zake zinafanya kazi hata kama yuko kitandani taabari taba lakini maadamu akili yake inafanya kazi lazima aswali hata kwa ishara kilibara zingine mtu akiwa na udhuru anaruhusiwa kuacha kama ilivyokuwafunga mtu anaumwa anaruhusiwa kufungua na kufunga masiku mengine lakini swala mambo hayo bali ikizidi sana mtu anaruhusiwa kukusanya swala mbili kwa pamoja kama kwa dhuhuri na al magharibi na isha lakini kinyume na hivyo swala hayatu kwa hali yeyote ile sawa watu kwa kwenye amani au kwenye shida sawa watu wazima au wagonjwa wewe wakazi au wasafiri swala haitakikani watu kwa hali yeyote ile ni ibada kubwa ambayo haina kwa hiyo watu wasifanye mchezo kwenye swala watu wajitahidi kuswali hizo swala na vile vile wajifundishe hukumu ambazo zinahusiana na mambo ya swala tuendelee au tusimame ha مواصل قليلا اقرا المياه ثلاثة الأول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج ومحرم لا يرفع الحلف ويزيل القبط وهو المقصود وغير بئر الناقة من ثمود نعم ثم قال المؤلف رحمه الله المياه ثلاثة عنواني يا haya مثلا عندك أقسام المياه miyah anwani yake المياه أقسام المياه أنسمى المياه ثلاثة المياه ثلاثة الأول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب وغير بئر الناقة من ثمود آه أجاوب شكرا المياه ثلاثة المياه ثلاثة طهور طهور تفتحها طهور طهور طهور وهو الباقي وهو الباقي وهو الباقي على خلقته وهو الباقي على خلقته وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه ومنه مكروه ومنه مكروه كمتغير كمتغير كمتغير بغير ممازج كمتغير بغير ممازج كمتغير بغير ممازج ومحرم ومحرم ومحرم لا يرفع الحدث ومحرم لا يرفع الحدث ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث ويزيل الخبث ويزيل الخبث ويزيل الخبث wa huwa al-maqsub wa huwa al-maqsub wa huwa al-maqsub wa ghayru bi'ri wa ghayru bi'ri naqati wa ghayru bi'ri naqati wa ghayru bi'ri naqati min samuda min samuda jamaa sasa hivi hapo fiki ndo tunaanza kuweni makini طيب انا سيما اقسام المياه كما جعلنا هذه المساله عنوانه اقسام المياه في جوانب الجمال لماذا لان الطهاره لا تحصل الا بالماء فذلك اقسام جماد في جوانب الجماد بسبب الطهاره هايفكاني اسكوكو بماجي طهاره هايفكاني اسكوكو بماجي kisha akasema almiyahu thalathatu ay almiyahu thalathatu aqsam almiyahu thalathatu ay thalathatu aqsam maji yana vigawanywa vitatu almiyahu thalathatu aqsam maji yana vigawanywa vitatu alawwalu kigawanyo cha kwanza alawwalu kigawanyo cha kwanza tahurun bifathi twa tahurun tahurun hilo neno lilifanya kama lilivyo katika vigezo vya maji alqismu alawwal tahurun ni aina gani ya maji ambayo tunaita ni tahurun wa huwa albaqi ala khilqatihi ni yale yaliyobaki kwenye maumbile yake wa huwa albaqi fi khilqatihi ni yale yaliyobaki kwenye maumbile yake yani yenye maji yao kwenye maumbile yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba hayo maji wa huwa albaki ala tilkatu nayo ni yale yenye kubaki katika maumbile yake andika maneno yafuatayo wa huwa ma nazala min as-sama'i au nabaa min al-ardh wa huwa ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وهو ما نزل من السماء au nabaa al ard ni yale ambayo yameteremka mbinguni au yanatoka ardhi maji ambayo yanateremka mbinguni au yanatoka ardhi maji ya mvua maji ya seruji maji ya chemchemu maji ya bahari maji ya mito maji ya mabwawa kadhalika maji ya visima hizi aina zote za maji ni tahuru kwa sababu zimebaki katika yale maumbile yake sawa sawa maji yenyewe ni ya baridi yana ladha yake baridi ambayo unaweza kunywa au jasho hukumu yake haya maji sisi tunayaita kuwa ni tahuru lakini akasemaje sasa je kila aina ya maji ambayo ni tahurun inafaa kuondolea hadathi ni salahati yetu za dhambi taala anasema wa minhu makruhun Imam jana makruh tunasema nini tarakuhu khairun min fa'li ni kile ambacho kukiacha kwake ni bora kuliko kukifanya wa minhu na katika hayo maji hayo ambayo ni tahuru ومنه na katika yale maji ambayo ni tahur na natahaddathu an alma at-tahur nazungumzia kuhusiana maji tahur na katika hayo maji ambayo ni tahur makruhun kuna maji ambayo ni karaha kuyatumia kwenye kuondoa hadas unaweza kuondolea hadas na hadath ikaondoka lakini kuyaacha hayo maji na kutumia mengine ni nini ni bora wa minhu na katika hayo maji hayo ambayo ni tahuru makuroho kuna ambayo kuyatumia kwake ni makuroho kuna ambayo kuyatumia kwake ni makuroho yapi hayo ambayo kuyatumia kwake ni makruhu anasema kamutaghayyirin bighairi mumazijin kama yale yaliyobadilika kwa kitu ambacho hakichanganyiki na yale maji kamutaghayyir bighairi mumadij kama yale yenye kubadilika kwa kitu kisichochanganyika na maji kamutaghayyir kama yale maji yenye kubadilika bighairi mumadij kwa kitu kisichochanganyika na hayo maji kitu kisichochanganyika na maji mfano wake ni nini mafuta mafuta yale ya, ya mgando wetu kuatia kwenye maji aslan yale mafuta hayawezi kuchanganyika na maji au wenda uchukue kipande cha mbao ukakitia ndani ya maji yale yaani maji yanaweza kubadilika kutokana kile kipande cha mbao ulichokitia mule ndani lakini kile kipande cha mbao hakiwezi kuchanganyika na nini na maji haya maji yanabaki katika asili yake kuwa ni tohoro kutawadhia au kuoga hayo maji mtu akitumia ile hadathi yake inakuwa inaondoka lakini hukumu ya kutumia ni nini makruh tumeelewana kisha akasema muharamun katika hayo maji ambayo ni tahur kuna maji ambayo ni haramu kuyatumia wa muharramun na kuna maji ambayo ni haramu kuyatumia yenyewe ni tahuru lakini haramu kuyatumia wa muharramun na haram wa muharramun na haramu haya maji ambayo ni haramu la yarfa'u alhadatha hayaondoi hadatha la yarfa'u alhadatha hayaondoi hadath yani mtu asioge kwa haya maji hadathi yake haiondoki kama alikuwa naoga janaba bila janaba aliondoki na kama alikuwa anatawadha ile hadathi yake ndogo haiondoki kwa sababu yale maji ni muharram tutaelezea kwa nini anakuwa ni muharram lakini anasema yuziru al lakini anaondoa najis yuziru al na anaondoa nini najis hadathi hayaondoki lakini anaondoa najis kwa nini hadathi haiondoki na maji inaondoka wanasema le anna at-tahara min al-ma'murat at-tahara yani al-ghusl wal wudu kuoga au kutawadha ni katika ma'murat ikiwa katika ma'murat lazima kuwe kuna nia na vitu vitakavyotumika kwenye hilo jambo lazima viwe ni mubaha lakini izalatun najasa maulama wanatuambia minaturuki ni katika vitu ambavyo vimekatazwa yani minal manhiyat kwa jambo likiwa lenye kukataza linaweza likaondoka kwa hali ya yote ile na ndio maana sasa haya maji haya ambayo ni muharram hayaondoi hadath lakini yanaondoa na tuko pamoja jamani ah anasema wa huwa almabsubu nayo ni yale yaliyoporwa wa huwa almabsubu nayo ni yale yaliyoporwa kuporwa yaliyonyang'anywa yani wewe umeona mtu anapita na maji ukampora au kwenda kuona nyumbani kwako hakuna maji mwenzako anakisima huko huko kwenye site yake yani amechimba kisima ili kusudi baadaye atarudi tofali kwa na kuna ah, maji hapo mauta ni shida sana ukavizia ukaenda kuiba yale maji haya maji yanakuwa ni muharram yanakuwa ni muharram wewe yale maji ambayo usikie au yale ukienda kuyaiba sisi katika madhhab tunasema hayo maji ni haramu la yarfa'u hada hayo ndio hadath وهذا من مفردات المذهب wengine wanasema kwamba hadath itaondoka mahali ithmi sisi tunasema hadath yenyewe haiondoki kasola bibaji maksud kama vile mtu kuswali kwenye nyumba aliyopora yani mfano naye mambo kupora nyumba siku hizi hapo mtu kafariki ana ndugu yake wa karibu na yule aliyofariki ana watoto huyu akafanya kila aina ya hila akapora ile nyumba ya wale watoto wafio sisi tunasema kuswali kwenye ile nyumba swala zote swali zinakuwa ni bakiti zinakuwa ni nini ni batili kwa sababu swala ni maana kuswali kwenye sehemu ambayo ni muharram swala yako haikubaliki kwa hiyo hali ndio hivyo hivyo kwenye maji wewe ukipora maji au ukienda kuiba maji kisha ukaogea janaba zinabaraka aliondoke au ukatawadia ila hadathi yako ndogo haiondoki kisha akasema wa ghairu bi'rin naqati min samuda na kisichokuwa kisima changamia kwa watu wa Samud wa ghairu bi'rin naqati min samud na kisima kisichokuwa changamia kwa watu wa Samud yani watu wa samudi kuna visima vingi watu wa kule kuna visima vingi katika vile visima kimojawapo ndo alikunywa yule ngamia ambayo kisitake ni maarufu ambacho kimeelezwa ndani ya Qur'an sasa kile kisima ambacho alichokunywa yule ngamia yale maji yake yale ni kwa lakini vile visima vingine vile ambavyo si kile alichokunywa ngamia maji yake ni muharram wa ghairu ghairi naqati min samud na kisima kisichokuwa cha ngamia yani kile alichokunywa ngamia vile visima ambavyo si kile kisima maji yake yale ni muharram kwa nini kwa sababu maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume sallallahu alaihi wasallam walifika yale maeneo wakachota maji mengine wakaandalia vyakula mtume sallallahu alaihi wasallam baadaye akawaamrisha yale maji kuyamwaga na vile vyakula kwa wape wanyama na kuamrisha waende wakanywe kwenye kisima kile cha cha ambacho alikunywa yule ngamia na vile vile maji wayatumie kutoka kwenye kile kisima وهذا كذلك من مفردات المذهب mpaka hapa tunapata sura gani tunapata sura kwamba haya maji ambayo ni tahur ambayo ni al-qism al-awwal min thalathati aqsam lilmiyah nayo imegawanyika katika mafungu matatu maji yenyewe imegawanyika katika mafungu matatu fungu la kwanza ni tahuru hili tahuru nayo limegawanyika katika mafungu mangapi matatu maji ambayo ni mubah kuyatumia vile vile maji ambayo ni makuruhu kuyatumia na maji ambayo ni haram tumeelewana eh khair inshallah kwa leo wote tusimame hapa Allah kutuafikishe tutaendelea kesho inshallah naam umeona eh kuna chapa imeandikwaje angalieni hapo rekebisheni hapo jazakallahu khairan نعم قال نعم kwa nini wallahi na daina na bari ni ke nan da na gaske